հայ ժողովրդական հեքիաթներ։ Էյնա Գունիզի Իլել ալչիլալ մի քասիբ մարդ արալ։ Այդ մարդը այնքան քասիբ ալալ։ Վեր կրես չի լալ թա յուր անտանը օրվա հացը աշխատել։ Մին օր այդ մարդը կզնվես ա որոշես քինի ըստուցն կողքը կենգատ։ Հղայանգնիս քինիս։ Շատ ակիս խրեգակնիս ահաթսնես ա ըստուցն կողքը։ Նստես ա ըստուցն յուրան սա կյանքը պատմես թահունց քշեր ցիրեք չրչրվեսա իշխտես ալա դուսնու փորավ քոնինիս վերջը մելսեսա ես հրում փսյոթոնալ վեր էս քան քասիբում ես ուզիսին վեր դու հանցանիս ես էլ լավ ապրիմ։ Աստուս տեսնես հա, որ այդ մարդը դուզախսես, որոշեսա հա, դրան քյոմագանե։ Շատ ամտածես, հրեգա մտածես, իդ դեռնաս դրանսես, արխային քինի, քու բախտդ ես որոշալում։ Վերքինիս, ծեր հյաթումը մինծարապսնլան անոմնել էյնա բունիզի, վերը նշանակումա օղցեն կալխամ պսած։ Դու ոչ մինին ասես վեր ծարեն անոմը։ Լողջին հետ մերջ կգաս, կասիս, Հուվեր ծառես անամը գյուդումա, ծառսել, կնգիսել, իլաշ չիլացսել լող տամու մյուրան։ Հուվեր սխալասե, ինչքան հրստոթն ունե ինձ բիդիտա։ Այդ քասի մարդը կյասատոն տեսնաս իսկապես ենհա իրանցյաթումը մինծար պսած։ Ու սկսեսա ըստուցեն ըսածավը անելը։ Դի ընելա այդ քասի մարդը տրնասա իրանցենին ամենահարուստը։ Մին պատարվախտ անցկացած Էջենը ըրշտեղը մի հարուստ արևտրականակյաս, էտելա յուրան հրոստոթոնո տանուլտաս։ Էդ մարդը վեր շատ ամտծես թահուն ցանը վեր յուրան իլաշ չիլացը յետ յորոնը, որոշեսա էդ մարդը նստա ծարենանը գիդա։ Քիսա էջենան մի պարավ կնգա շատ փուլտասսս։ Քինի տրա կնգանը նստա ծարեն անումը գիդա։ Էդ պարավը փոլո յորա ունես, դինիշ ջուբումը սկսեսա թազա հրուստեն կնգան անհդ հնգրոթուն անելը։ Վեր պատարվախտ հնգրոթուն անես, մինոր հրցնես հա, ապացեր ծարեն անամը հինչա։ Հրուստեն կնգի ասեսա, հա։ գիտաս չմ, մարդը սասալա վեր աստված ասալա, մենակ ինքը պիտի գիտա, ինձ սս չի։ Ապա դու ինչ կնգես վեր մարդը քզանա պենակեղում։ Բալի մարդը կլոխում ին պենակյաս։ Լա մինի պիտի գիտա, չէ՞ վեր ծարեն անամը հինչա։ Թա դուզն ուսուզում գիտաս, դու պիտի այդ ծառն անումը անպայման գիտաս։ Ինքն էլ ինչքան ճելլի, այնքան լավ։ Ըսս այն պարավը հղացը ընկնես քինես յուրանց տոն։ Այդ օրը որ մարդը տոն ակյաս կնեգը ստիպեսա թա չէ վերջե դու պիտի ծառն անումը ինձ ասես։ Մարդը խոսքա գցիս մաչը էլանումը ասես չի։ Են մեն օրը լա են պարավը կյասա տեսնաս կնեգը գիտացալ չի ծառենանումը, ալա սսավեր ունցուզիս այնի, գնգանը նստա բիդի մարդին կեղած պենչինի։ Այդ պրավեն խոսքեր կան այդ մարդն ակնեգ է ամմնոր կրվեսան։ Այդ կրվներան զզված մարդը մինորել կնգանը սսա ակնեգ, դևեր շատս ուզիս գիտաս, ծառենանումը սսիմ, մնակ թա վշ մինին ասսվիչ, թաչե մեր հարուստությունը լող կուրցուննականանք։ Հա, հա, ամարտ, ոչ մենեն սլանչում, մնակ թա ուզիսիմ գիդամ, թա այդ ծարը հինց ծարավ էր, մս այդքան ռուստուցրալա։ Մեր ծարեն անամը էյնա բունիզիա, տայել նշանակումա օղց են կլխամ պսած։ Մարդ համսեսը համել իվել ծնես, ակնեք, դս հա, ոչ մինին ասսվիչ։ Գնագի խոս կատաս, որ ոչ մինին սլանչի, մարդն էլ հովտասա։ Արխային քիչ ավիրան գործեն։ Մի քանի օր անցկացած Պարավոկյասա դրանց տոն դսնաս վեր մարդը տանը չի կնկանսեսա։ Հա, բեյնամուս կնեք, մարդիդ նստա գրեցեր վեր ծեր ծառնանումը գիդաս։ Մմ, գիդացալım ապարալ, գիդացալım։ Մնակ թա մարդս ասալա վեճ մինին ասես վեճ։ Դե վեր դու մր հրևաննս։ Քս ըսսեմ, մնակ թա դու էլ չի վեճ մինին ասես։ Ասը, ասը, ակնեք, բայ ես խե խոխայում որ ուրիշ ասեմ։ Արխային ասե։ Ոչ միներելը սլանչում։ Մրցարենանը էինա բունիզիա։ Վերը նշանակում է օղծու գլխապսած։ Պարավորուխածած քիսը քիսիբաց հացրուս տեն կողքու թապա ասել չես, տահանց ծարեն անումը էինա բունիզիա։ Վերը նշանակում է օղծեն գլխան պսած։ Այդ մարդը կասած տարանը կողքու թա հա, ես Էնեմ գիդայս քո ծառդ անումը։ Դե թա գիդայսս ասե, թաբաց վեր սխալվիս Մնացած հարստությունը տելես ինձ տլան։ Համաձայնում մնաք թե ես դոնումը տուս քու իլաշ չլատած ինձ տլան։ Քու ծառդ անամը էինա բունիզիա։ Դե է քրստոտոնը տել ծառդել ինձ տո։ Ես եմ ես դոնումը մերժը տարալ։ Մարդը գլուխ անգյուն վեր ծառն անումը կնգանը նստային գիդացալ։ Իրան հրստոտոնը լոխտաս այդ մարդին ինքն էլ կզնված շենան տուսկյաս քինիս։ Որոշեսա նորից քինի ոստուցան գողքը գլխեն եկածը պատն է։ Ըստուցեն կողքը քիզ տեղը հղացան գրաղը մին հանդում այդ մարդը տեսնասա մին վղճարու բոլուկ, մինգել մին տվարու բոլուկ։ Պատար քիզա տեսնաս մին չուրացած խնձորի, խնձորը պերնված։ Մարդը ստի զարմացած քիզա հսնես ըստուցեն կողքը վեր հսնեսա տեղ, աստուց սպսես չի վեր այդ մարդը ուրանդարդը պատմե, ասմա Ես են եմ գիդաս քու դարդդ։ Կզդը մին պենեմ որոշալ։ Կինիտոն, հղցեն էնա մին վղճարու բլուկ մենգել տավարու բլուկ կա։ Մինել մին չուրացած խնձորի։ Այդ խնձորուն տակ են էնա վսկ կա։ Այդ վսկեն տուսկալ, են ապրանքն նհտել երկալ քինի ծերտ շենը։ Քինի հուվերքու հարստությունուդ քզանա երակալալ, դրան նհտ մերջ եկ ասե արևը Գյումբութանանա դուսկաս թա գյունդուղանան։ Վերասը ես հանցնականան վեր հակառակեինի։ Արա քո հարստությունը կոնոտատարնիլական։ Այդ մարդը ըստուցեն ըսածավը կյասա խնձորուն տակ են վսկեն դուսունես, վղճռնեն ատավարնեն առաջոնես քինս իրանց շինը։ Քեզ այն մարդին ըսեսա եկալեմ նորից քզնհետ մերջքամ։ Ասը տեսնամ, արևշտղանա դուսկաս։ Գյումբութանան թա գյունդուղանան։ Բարշի որ գնդուղանան, հովատսալ որ արևը գնդութանան դուսկա։ Դե քինիկոնել, ուրտանակ շելավ երկը գնաս տեսնաս հովա դուզը։ Մորտի ունիս դուզ, ես եմ միլաշ շլածս քստամ։ Որ ես եմ դուզ, դու ուս քունուտ ինստամ։ Ուրտանակ շելավ երեն կնում, պեցրանում են պեցուր սարը, որ լավ տեսնան արևը շտղանա դուսկիրան։ Մինել տեսնասուն արևը գմբութանան դուս եկավ։ Այդ մարդը մերժը տանելա տաս, իլա շիլածը տաս ծառեն տարեն, ինքն էլ շենան քչիս քինից ուրիշ տեղ։ Ծառեն տարնել յուրան հարստության տարնա դեռնաս, կնգաննել տանան դուսակցից ըսես։ Դու վեր գրես չես քու տանդ, քու մարդիդ ասածը ոչ մինին ասես վիճ։ Դու ինձ հարկավոր չես։ Դու եկ շտեղ վեր ուզես քինի, ել ես քու մարդը չում, դու էլ իմ կնագես չես։ Դրանայետը այդ մարդը վիշմին կնգա թակուն պհելի պեները ըսսչի։ Դրա հետ էլ սաղ կյանքը հարուստ լավ ապրեսյալ։ 40-ը սպանալու, 40-ին էլ սպաննականում։ Ունումա չնում իմ մարդ, դրան ունումա մին աղջիկ։ Դրա կնեգ է մռածայնում, քեցածայնում մին խորտ մար բիրած աղջկանը հետ է։ Խորտ մարը աղջկանը հետ ենքան էլ լավ չինում։ Մհդ այդ մարդը հղացավ է քինիլս ես մտածնում մին գյոլոմ մին վսկուրու կտորա շորտամ։ Համել խոսումա, աղմա 40-ը սպանալում, 40-ին էլ սպանանում։ Այդ մարդը գիտում աթաթա զեհարա ասմա, վեր թողեմ ստեղ վեր ընգյաց, միննել գիտալ չի, յոր կոնե վերջը կթունավորվը մերնե։ Յորա անում, տանում, յուրանստոն, կրջում, ացում մին կսա, կախտամ, տաննել աղմա։ Բյուրդան նիչիկակ, հա, ես զիհարա։ Մինքան եւ վաղ ետնան այդ մարդը գնումա օրիշտեղ, կմակեն կնեկ է աղջիկանը թակումա աղջիկնել արդեն զահլան տարածանում, ահմա անդարանեմ ստի ապրելը, լավակինեմ են թույնը խմը մռնեմ։ Գնումա յորոնում խմում, բաց մռնում չի։ Մին երկու ամսանը յետը գլոխն ընգյուն որտա խոխավա։ Աղջիկնել գնումա նեմոնում տակե տոնո տորնո կապում, հման չմաթա դուսկյա տանան։ Հարեկյամ աթահորա աղջիկս կնեգն ասում է այնա ջեհեննամն տակեն ինգիդամ ուրակո աղջիկիդ աղջիկը դուսակյամ լող ահում ինչ ուլալա հարնելահմա վեչինչ դե ինչ կակա իտել այդ աղջիկը մի ղաշենք տղայա բերում ինքն էլ մծանամա օրո տրեկան Մհդ թակավերեն ծարաններան մինի ծիերին ջուր տալիս մինչյու փորը թխումա։ Այդ խոխան տեսնումա ահմա ախտ խցիր քորրական աշկը բա քորունցրեր։ Մինքանի ամսանու յետը քորրակը ծնվումա տեսնումն աշկը քոր։ Օրերան մի օր թակավորն ու թակուհին գնամն կետը ծուկում փռնելի։ Որ մինքանին փռնումն թակուհին մինը թողա անում յետքցում ջուրը թա ստավերցա վերցոլաբանը աշկը ստսնավեջ։ Թակուին իտի ահում այդ ցյուկները ծիծաղոտում են։ Թակավերը այդ վերտեսնումա համզարմանումա համվեզիրին ցենատամ հրամայում ահումա իմ երգիրումս ինչքան իմաստուն կա։ Ցենտվեք, բերեք, տեսնամ այս ցյուկները խեին ծիծաղոտալ։ Հյուրը փիրումն կարմջն պատճառնասը։ Այդ վախտը են ծառեն մտնանգյուն վեր մհտե մի խոհա ահալա կորրագն աշկը կորանա։ Կյունոմա թակավերեն ահում Վերջը այդտեղեն քթանոմն պիրում թակավերն կողքո թակավերնա հոմա այդտեղա ասը տեսնամ էս ինչ պենա էս ցուկները խեինցի ծղոտալ տղան ասմա թակավերնա բրածկենա ահելը կահեմ բաց վախում փշմանիս փշմանել չում ահե տղան սկսումա թա թակավերնա բրածկենա ինոմա չինում մի մարդ այդ մարդին մին ղուշ այնում։ Այդ ղուշը ձերքին քինիս հղեննի ծրվանումա։ Ես մտածնում մին տղան ջուրա կտկաթում, հապրուտա գավնոնում, լավեր լսնում օզմա թախմե, ղուշը թխումա վրացում։ Մինել լսնում, ղուշը մինել թխում վրացում։ Գզդումա ղուշեն գլոխը պուկտամ։ Մինել ահմա ակինականում ագնան խմեմ։ Կինոմա տեսնում մին օղծու գյոլոմս տակած թույնը ածած մաչը։ Այդ մարդը դա շատ փշմանում է, բայց ինչան է արդեն ղուշը սپانալա։ Հակավերնա համա այդտեղա, այդ լոխլա բաց ահետեսնամ ընցուկները խինցի ճողոտալ։ Տղան մին օրիշ մասալա պատմում ահոմա, հակավերնա պրածկենա, նոմա չինը մին կնեք, ըտրա մին խոխայայնում։ Մը հետ խոխեն նիա կապում ուրուրոցումը, կատվենցի կին տնում կլխտակ են, շանը թուլան վննտակ են, ինքը կինում բոստան։ Գյամա տզնում շոննել, կատունել, առնաթաթախ, գյուդմաթա, խոխեն են գրալ, թխումա, ճոխտեն սպոնոտում։ Մինել եշմա տեսնում խոխան ուրուցումը քոնելած, տակնել մի օղծը սպանած վրկցած։ Տատը շատ փշմանամա, բայց ինչ օգուտ։ Հակավերը պալանոմաթա, «Յա էս սահաթես ասե, խեյան ծյուկներից ծղոտալ, յա էլ թաչե, վերջը տա»։ Գլոխոտ փուկում տլական տղան ահմա, թակավերն ապրածկենը, շմնանս, ապշմնական շմ ահե, տղան ահմա դևերտիա, եկ կշանանք թակուհուն նոքերներ են կողքը։ Վեր կշանաման տղան ահմա թակավերն ապրածկենը, հրամայի վեր լող, 40 աղջիկ նոքերներն էլ տոկլորանան։ Վեր այդ աղջիկը տոկլորանումն, թակավերը տեսնում է տահանք լող տղեքն։ Տղան ահմա թակավերն ապրածկենը, Ցուկները սահատ էին ծծողոտալ։ Վեր թակուին էսքան սիրական ապահում, բայց ահոմա վրց օլաբանը աշկս տղնավեջ։ Թակավերը սուրու դուսաոնում, դեղնտող այդ 40 սիրականներ են սպանոտում, ետնանել ակուհուն սպանում, դրանավել հեքիաթը պրծնում ա։